niekoho to mohol byť víkend, e, ktorý už v podstate ani rozoberať netreba. Pre iného, naopak z tých, ku ktorým sa bude ešte pekne dlho vracať a v spomienkach dostane popredné postavenie, také, na aké sa hneď nič tak chytať nebude, lenže, nech už je tak alebo onak, máme to za sebou, Výzvou je teraz nový týždeň v roku 2024, už desiatý v poradí a aj 4. marcový deň môže mať svoj punc takého pekného, neočakávaného, čo sa neskôr zapíše do histórie podobným spôsobom ako to, čo si v tejto chvíli prichádza pripomenúť aj práve sa začínajúca petrolejka. Posvietime si aspoň na niekoľko udalostí a mien, ktoré sa s týmto obdobím už celkom dlho spájajú. No a tešíme sa samozrejme aj vašej asistencii pri tom. Tak nech sa vám čo najpríjemnejšie počúva. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Treba ti miesto vedľa seba. Ak by si mi náhle spadla z neba, nech mám opäť pocit, že len snívam. A vypustím na svet, čo tu skrývam. plavím sa smelo k tvojmu brehu. Ak mi za to slúbiš svoju nehu. Nezáleží, aká príde vlna, Dôležitý je smer môjho člna. veľká diera, na topánkach prach. Drieme vo mne zviera, ktoré nemá strach. Svet sa s nami točí, hlási problémy, ale kým to skončí, nech je zja a ty len my. pozeraj na mňa ako na aniela. S vietaním je koniec, aj keď sme sami. Musíme zem nechať pekne pod nohami. po vresku veľká diera, na topánkach prach. Drieme vo mne zviera, ktoré nemá strach. Svet sa s nami točí, hlási problémy, ale kým to skončí, nech je ja a ty len my. Zohrievam ti miesto vedľa seba. Začíname tak trošku hujerovsky, nečím z vlastní zahrádky, s podtitulom Ružové okuliare. Nám tu teda doznela úvodná pesnička s názvom V tieni života a v tieni všetkého diania sa teda budeme dnes nachádzať aj v rámci tých dvoch hodín, ktoré by mali patriť aktuálnej petrolejke s dátumom 4. marec, tento raz je to samozrejme rok 2024. 64 by to mala byť v kalendári vďaka 29. februáru. Inak to teda má o jedno číslo menej, dokonca ešte 302 dní. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Kazimír, meno slovanského pôvodu. Významovo ten, kto Kazimier. Stačí sa obzrieť okolo seba, už si dokážeme aj po tejto stránke ísť do vlasov, keď niekto teda túži potom, aby sa vo svete nebojovalo. Samozrejme, niekto tie zbranie potrebuje vyrábať, potrebuje ich predávať, potrebuje, aby sa niekde míňali, no a tí, ktorí na to naletia, tak potom to tak vyzerá, ako to je aj u našich východných susedov. V Českej republike je to Stela, a tá tiež možno stela dnes mať iný deň. Majiteľka ženského krstného mena latinského pôvodu, toto by malo pochádzať zo slova hviezda, 4. marec, ten bol napríklad od roku 1949 tiež takým typickým dátumom po volebnom roku pochopiteľne, keď skladal prísahu a úradu sa ujímal prezident e, Spojených štátov amerických. Od roku 1937 je prezidentský sľub skladaný už 20. januára. No ale sú tu aj iné udalosti, ktoré si s týmto termínom ešte spojiť môžeme. No a čo si spojíme s aktuálnou Petrolejkou, tak to sú hlavne dve mená, výrazné mená na tej hudobnej scéne, aj keď pre niekoho možno nenápadné, pretože sa vrátime k tomu včerajšiemu dátumu, 4. marcovému dňu a k dvom jubilantom. Čerstvu 60 neuveriteľnú si pripomenuli hneď dvaja páni, Boris Letrich, súčasť skupiny Aja a Roman, Kamelo, e, Roman Horký zo skupiny Kamelot. Už sa mi to dáva dohromady. Takže títo dvaja páni budú mať dnes také výsostné právo, dominantné postavenie s dvomi blokmi, kde si pripomenieme to, na čom svojho času pracovali, čo posunuli smerom k poslucháčom a čo sa dovolím si tvrdiť, teda určite vydarilo. Čaká na nás návšteva aj v roku 1970 v rámci toho postupného seriálu, keď si opätovne, aj keď len v takom malom časopriestore prechádzame jednotlivé letopočty. No a budeme sa venovať aspoň jednou pesničkou a ďalším marcovým oslávencom z úvodu, lebo v tomto týždni je tu len jedna petrolejka. No a tým ďalším pánom na holenie bude osoba, ktorá si každoročne 8. marca od roku 1942 pripomínala narodeniny ale bol tu aj 1. marec roku 2020, keď sa tento životný príbeh uzavrel. Konkrétne teraz myslím na legendu menom Honza Vyčítal. To bol český spevák, textár, karikaturista, jeden z trojice zakladateľov a napokon aj vedúci skupiny Greenhorns, ktorá potom neskôr bola nútená sa premenovať na Zelenáčov. Mal rád všetko, čo bolo spojené s tými bieločervenými pruhmi a modrým takým modrou pasážou vlajky s bielými hviezdami, všetko americkému bolo krásne, až to niekedy možno išlo aj do extrému. Pred 89. s tým mal jeden problém, po 89. už sa na ňo pozrel aj iný trošku inak, ale v každom prípade ako hudobník, ako autor určite patrí medzi tých, ktorí si zaslúžia, aby sme si ho takto pripomenuli. V 67. nahrali e, vtedy Greenhorni ešte prvý album, prvú, prvú pesničku, prvý singlik, potom došlo na to, že sa v kapele objavili hlavne dve výrazné spevácké postavičky, Tomáš Linka a Miško Tučný. No a prvá LP platňa z roku 1971 iba potvrdila, že sa zrodila naozaj výnimočná formácia a aj tie nasledujúce, hoci tam teda už títo dvaja páni pozícii spevákov nefigurovali, keď prešli do fešákov a za spevácky mikrofón sa dá sa povedať, že najčastejšie mal možnosť postaviť práve Honza Vyčítal. Ten jeho výraz spevácky aj s tým jeho hr bol tiež neprepočuteľný. Potom neskôr sa objavila aj ako solista, začal ponúkať aj nahrávky s inými formáciami, starí zavináči Mourka Hafana, to je tiež jeden z takýchto príkladov a ten si aj poďme pripomenúť v pesničke s názvom Semtex. Já dávno nejsem už to, co jsem bejval za malá. Na spomnieť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak treskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos dřív než k možným horám odplynou a letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to baflo, jak když komínem zafičí, nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. já se s Greenhornama do éra, co krouží, na sochou svobody, až tam za velkou houží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, Nešvil mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme. Chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada pak hodně rychle tmavla. Pár lidí z TV znalo prezidenta Havla a pár jich přisvědčilo very well, že Pilsnerovat chodí na Urquell. Sen text je pravda, že jsme národ malý, Semtex tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Semtex, je pravda, že jsme národ malý. Semtex, tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Dva znali Dvorzaka, dva Flimra, jeden masarika korálky z Jablonce, Formana, Hrengla, Štefanika, jenže mi hledali to rizí české jako klíč. To dílo, z kterého jsou všichni celý pryč. A tak nám bylo čím dál tím víc líto. Říkat ne prezidentem u nás není tyto, A tak jsme zůstávali docela perplex, když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem text. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý Sem text, tu českou práci všude znali. Sem text je víc než samopal či facky. Sem text bratrstva bolševické pracky. Sem text je pravda, že jsme národ malý. Sem text, tu českou práci všude znali. Sem text je víc než samopal či facky. Sem text bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti Penen, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví, budovou věznice, co pořád čeká na ty pravý. A já jsem prvním pivem líbal českou půdu, že dneska nebouchlo to plastikový vůdu, že cítím intenzivně do mozku i údu. Dnes ještě živej jsem a snad i zítra budu. Ten text je pravda, že jsme národ malý, Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. Práca tohto pána sa nemusela každému páčiť, ale treba uznať, že to so slovami vedel a trafil klinček po hlavičke aj v pasáži, když viděl jsem, jak nás Praha zdraví budovou věznice, co pořád čeká na ty praví. A treba len s melanchóliou a nostalgiou dodať opakovanie čeká a čeká a čeká. A oni si zatiaľ chodia po slobode môže byť, že sa vytešujú aj z toho, čo máme momentálne za oknami. Jar sa pomaličky teda prebúdza a môže byť, že už nás čakajú len také teplejšie dni na isté obdobie a čakajú nás aj udalosti, ktoré máme aktuálne v kalendári. O chvíľočku budeme spomínať zase na iného pána. Čo sa týka histórie, Karel IV. mal sobáš, svojho času výrazná postava histórie, ročník 1349 e, sa nám núka do pozornosti, to bol ten deň Sobáša po úmrtí prvej ženy Blanky z Valois, to bola Anna Falcká, Krištof Kolumbus, ten sa po svojej prvej výprave netušil, že ide do Ameriky, vrátil do Lisabonu, pristál v roku 1493. Mesto Most si v tento deň tiež užilo svoje v roku 1515, keď ľahlo popolom. Bol tam obrovský požiar, ktorý si vyrátal eh, a vyžiadal hlavne množstvo obetí. Vyrátali to na tých zhruba 400. Príčinou no, z dnešného pohľadu veľká banalita, už aj vtedy to samozrejme môže byť, že niektorí brali a chytali sa za hlavu, ako je vôbec možné, že sa to mohlo stať. Nejaká dáma si smažila niečo a oheň sa pokúšala potom hasiť olejom aj takí ľudia z času na čas po svete pobehujú. Hernando Cortés v roku 1515 eh, o, teda o 4 roky neskôr, 1519, pristal na pobreží Mexika na svojej bájnej výprave do mesta Aztékov, Tenochtitlánu. Mal tam nejakých tých 11 lodičiek, 500 mužov a 15 koníkov aby nemusel chodiť pešo. Auta sa vtedy neprevážali. V Košiciach eh, sa diali tiež zaujímavé veci. V roku 1632 tam bol istý Peter Časár priam až na roztrhanie, aj ho rozštvrtili, bol vodcom sedliackého povstania a na chvíľočku to teda utichlo. John e, Flamsteed bol vymenovaný za vôbec prvého kráľovského astronóma Anglicka ešte v roku 1675. Bol to anglický astronóm, takže trafili to, tu jeho dominantnú oblasť. E, Georgia Washingtona inaugurovali do funkcie prvého prezidenta Spojených štátov v roku 1793. Tá jeho nástupnícka reč pri druhej prísahe na druhé volebné obdobie je doteraz najkračšou v dejinách Spojených štátov, stačilo mu iba 135 slov. Sardínsky kráľ Karol Albert Savojský vydal v roku 1848 liberálnu ústavu, ktorá po zjednotení Talianska v roku 1861 nadobudla potom platnosť pre celú republiku. Pôjdeme aj do Moskvy. V roku 1877 sú tu dve udalosti, jedna je práve premiérou baletu Labutie jazero Petra Iliča Čajkovského. Môže byť, že mnohí sa s týmto jedným z najznámejších baletov mali možnosť už stretnúť aj osobne. To už je jedno na akom mieste. Pokiaľ ide ale o inú udalosť, ktorá je aj pre nás dosť dôležitá, sediac takto v rádiu, Emil Berliner vynašiel mikrofón. Tento pán, ktorý bol v nemeckom Hanoveri narodený, americký vynálezca, sa stal síce najviac známy ako vynálezca gramofónu, ale toto je dosť dôležité. On ako 19-ročný vycestoval do Ameriky, kde pracoval ako fyzik. O 6 rokov neskôr predal svoj patent na mikrofón spoločnosti Bell Telephony Company. No a jeho návrh gramofónu potom odkúpila iná spoločnosť, ten bol zdokonalením prístroja fonograf. No a vieme, čo to pre hudby hlavne znamenalo. No a ešte prvé elektricky jazdiace po Londýne to si môžeme spojiť tiež so 4. marcom a rokom 1882. Prevádzkovaná bola od roku 1861 do roku 1952, potom znovu od roku 2000, no ale tými elektrickými boli až od 1882. No a tiež to vošlo do histórie zrušením tejto dopravy v, v roku 1952 bolo spôsobené potom e, tým, že konkurencia autobusov nastúpila aj vysoké prevádzkové náklady o tom rozhodli, že sa to takto rozhodli poriešiť. Takže toľko aspoň tá najvzdialenejšia pasáž časová, ešte je tu aj samozrejme niečo z 20. storočia, k tomu sa vrátime po pesničke, ktorá nás zase presunie do roku 1987 Pripomenieme si ďalšiu postavičku, ktorá nám už teda môže spievať iba zo záznamu. Narodil sa 5. marca 1955 v Prahe pod menom Arnošt Piaček, ale neskôr umelecky známy ako Arnošt Pátek. Pre údobných fajnšmekrov to zrejme nebude nič také výrazné, napriek tomu, že sa teda úprimne venoval muzike už od svojich 16 rokov výraznejšie, bol gitaristom v takých kapelách ako Mody, respektíve Apollo Petra Spáleného a po Karlovi Šípovi potom prevzal vedenie v 70. rokoch v skupine Faraón. No a ako solový spevák potom začal vystupovať od zhruba tej polovičky 80. rokov, hlavne keď teda sa stal súčasťou skupiny Kroky Františka Janečka, z toho celého cirkusu, ktorý tam bol okolo Michala Davida a ďalších, e, Pavla Horňáka, Markety Muchovej, Milana Dika, chvíľočku aj Iveta Bartošová. No a do 89. to vydržalo, potom to bola aj skupina Petra Haniga, Maximum a po 90. roku sa venoval skôr podnikaniu v oblasti hostinskej činnosti. Podľa Petra Haniga mal Arnošt Pátek absolútny sluch dokázal zahrať v podstate na väčšinu hudobných nástrojov, na ktoré siahol. No a písal si aj pesničky, niektoré boli aj pre neho napísané, z takých najznámejších možno poslední prázdniny, čo bola titulná pieseň jeho v podstate takej jedinej profilovej LP platne. Aj sa chystali ďalšie skladbičky, tá nasledujúca bude toho dá sa povedať, že jasným dôkazom orchester Československého rozhlasu, tanečný, vedený Felixom Slováčkom, asistoval v štúdiách tejto inštitúcie pri nahrávaní skladby, ktorej Jaroslav Machek dal názov Boxer. Boxer. noční můry zvlád svůj první mač. Začal s tím dřív než chtěl, dřív šanci měl. Začal s tím dřív než sám vůbec chtěl. Vyrůstal v domění, že svět je velký ring, že jen ten silnější vyhrává. Přes dív lásku výstižnou si právem vysloužil pro svůj názor a styl. Způsob, jak žil, i když víc jen ve svých představách. Boh se ví, jak žít, musí vítězit, za svý mít a stát, než být sám. Knockout, Boh se ví, čem záleží, Bůh se pouze ctí vítězství. šel ústraní teda boxer Arnošta Pátka, ktorého výročie narodenia si pripomíname. Na začiatku tých 90. rokov začal podnikať v oblasti gastronomie a pohostinstva, ale aj v hudobnej produkcii sa ešte snažil byť aktívny. Spolu s Jiřím Helekalom natočili tiež album Tremských pesničiek ale potom prišli tie zdravotné problémy, cukrovka, o niekoľko rokov neskôr lekári diagnostikovali zhubný nádor na tvári a v rámci liežby mu aj časť tváre musela byť odstránená. Zomrel pravdepodobne 9. apríla 2009, keď ho našli v jeho byte bez známok života po tom, čo pár dní nebral telefón. Informácie sú aj o tom, že telo bolo pokryté nejakými tými časťami pomarančov. Zrejme sa snažil doplniť cukor a tá mu, tá cukrovka mu rapidne zhoršila stav, došlo k záchvatu a toto mohla byť teda tá najpravdepodobnejšia verzia jeho odchodu. Zostali pesničky, ku ktorým sa niektorí vracali. Petr Hanik bol úžasný v tom, že dopomohol k vydaniu hneď dvoch výberových eh, diskov ktoré sa potom objavili na trhu a tiež sa dostali k poslucháčom, ktorí aj za takouto muzikou sa radi obzerajú. O chvíľočku sa pozrieme opäť na slovenskú scénu, ale aj ďalšie udalosti ešte možno prebehnúť, rovnako inauguráciu, v tomto prípade už 28. prezidenta. Woodrow Wilson ním bol v roku 1913, bol to druhý prezident za demokratickú stranu od skončenia občianskej vojny. Do divadla nás môže ťahať Mariša. Prvé predstavenie činohry Slovenského národného divadla v Bratislave sa spája práve s týmto titulom Viléma a Alojza Mrštíkovcov a aj s rokom 1920. Činohra bola založená práve v tomto roku spolu s ostatnými dvomi súbormi 4. marca uviedli práve túto premiéru a prvé predstavenie v slovenskom jazyku. To sa uskutočnilo potom až v máji toho istého roku uvedením jednoaktoviek Jozefa Gregora Tajovského. Jednou bola e, hra Hriech a druhou zase v službe. Pokiaľ ide o rok 1932, tiež došlo na premiéru. V Bratislave sa začali prvé majstrovstvá Slovenska v boxe. V 1949 vznikol zväz československých spisovateľov, ktorý bol štátom samozrejme dôsledne sledovaný aby sa nepísalo, čo sa nemá. Jeho prvým predsedom sa stal český spisovateľ Jan Drda. Generál Jan Šejná, poslanec Národného zhromaždenia na ministerstve národnej obrany sa rozhodol emigrovať v roku 1968. Samozrejme, keď odíde taký bežný smrteľník, tak to nie je taká až taká tragédia, ale keď odíde generál, tak to už je trošku o niečom inom. Pokiaľ ide o rok 1991, tam to v podstate môžeme pre túto chvíľočku opäť e, pozastaviť. E, vtedy začalo vysielať ROG FM rádio, štvrtý rozhlasový okruh rozhlasu a televízie Slovenska. A vtedy to bola teda veľká vec, keď sa už ozvalo aj niečo iné ako klasické vysielanie e, predtým československého a potom teda slovenského rozhlasu, ale v 91. to teda bol ešte československý rozhlas. Malo to teda celkom kladnú odozvu a potom už začali vznikať rádia a dnes už je to aj o samohrajkách. Každý si už myslí, že môže byť rádio. Bolo to ako svojho času, keď sa mnohí hlásili do funkcie. Kto ešte nemá funkciu, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. No a kto je ďalším v poradí u nás? Zlatá Slávica z rokov 2003-2004 6. marca oslavujúca rodáčka z Michaloviec. Na budúci rok by to už malo byť o neuveriteľnej 50 aj v prípade Michaely Paľovej, ktorú mnohí zaregistrovali ako Mišu. Vyštudovanú angličtinárku, respektíve vyštudovala angličtinu, neskôr aj tlmočila a učila takže po tejto stránke aktívna a potom to zúročila aj vo svojich textoch. Stala sa nositeľkou viacerých ocenení, či už to bol ten Slávik, alebo Aurel, alebo osobnosť televíznej obrazovky. Štyri albumy štúdiové, my si pripomenieme teda ten prvý, Colors in my life, na ktorom sa nachádzala aj vtedy jedna z jej najvýraznejších nahrávok. Náladu mi dvíhaš. Náladu mi dvíhaš. sama o tom hovorí, že sú to skôr dekády, ten životný príbeh, ktorým si prechádza. Prvú dekádu od vysokej školy prežila ako prekladateľ, tlmočník a lektor angličtiny. Cestovala po Európe, tých tlmočníckých 9 rokov veľa naučilo, potom prišla dekáda hudby, vtedy vyhrala aj toho prvého Slávika, nahrala albumy, bola tam séria koncertov, lietalo sa aj do New Yorku, inšpirovať sa na tvorbu hudby, ale trávila tam aj veľa času na workshopoch, kde sa zase učila pracovať s fotografiou, čo bol odjak živá veľký koníček. No a o 10 rokov neskôr, v 2012, keď sa narodili vytúžené dvojičky, začala tá dospelácka dekáda, rodinná, takže muzika musela ísť bokom, bolo to 724, vieme všetci, celý týždeň, každý deň naplno. Takže toto je priorita, zostala, ale pesničkovo sa dá spomínať aj takýmto spôsobom. Michála Paľová teda dnes tiež súčasťou aspoň v jednej nahrávke a ešte jeden pán nám o chvíľočku zaspieva aspoň v jednej skladbičke, aby sme si ho pripomenuli pred ním zvyšné udalosti, ktoré nám ešte vyskakujú z toho dnešného kalendára keď Švajčiari v referende odmietli veľkou väčšinou začlenenie krajiny do Európskej únie v roku 2001. Kosovský parlament zase zvolil do funkcie hlavy štátu veterána predstaviteľa kosovských Albáncov Ibrahima Rugovu pred 22 rokmi, prezývaný Gandhi Balkánu Prezidentom Kosova bol až do svojho odchodu, zomrel na rakovinu v januári 2006. Britský národný archív v Londýne zverejnil v 2008 informáciu, že britská tajná služba MI5 využívala v ťažení proti Hitlerovej tretej ríši rady nemeckého astrológa Luisa de Vola, o ktorom sa po druhej svetovej vojne tvrdilo, že bol podvodník a šarlatán. Koľko aj vyššie postavených ľudí verilo šarlatánom a podvodníkom a ešte aj v súčasnosti ich môžete nájsť v ich týmoch, a nemusíme ani chodiť ďaleko. Vladimír Putin ešte v čase, keď bol iba premiérom v roku 2012 sa stal oficiálnym víťazom prezidentských volieb so ziskom 63,75% hlasov a výsledok bol natoľko presvedčivý, že už v podstate ani druhé kolo nepotrebovali. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia Vladimír Jánoš sa vzdal v roku 2015 poslaneckého mandátu aj funkcie okresného šéfa strany v Prievidzi Rozhodnutie urobil po medializácii jeho konfliktov s manželkou, s ktorou bol v tom čase v rozvodovom konaní. Ale poďme za niečím radostnejším a zvyčajne to nájdeme na športovom poli. Jozef Metelka získal na majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike v americkom Los Angeles v roku 2017 striebornú medailu v pretekoch na 1 km s pevným štartom vo svojej kategórii, ale Jan Volko zase na inom mieste finišoval v Srbsku, v Belehrade, na halových majstrovstvách Európy v behu na 60 metrov tiež na druhom mieste získal pre slovenskú atletiku striebro s národným rekordom 6,58. Takže ak by si on napríklad postavil na panvicu niečo a potreboval olej ešte doliať, tak v pohode stíha odbehnúť a nič neprihorí. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher zase zvíťazil v slalome Svetového pohára v Krajinskej gore v roku 2008 a v predstihu vtedy vyhral aj celkovú klasifikáciu tejto disciplíny, ale okrem slalomového víťazstva zabezpečil si aj triumf v celkovom poradí Svetového pohára a to je práve ten dôvod, prečo sa k tejto udalosti vraciam. Bolo to už 7 krát za sebou. Záhada roka. Tá sa týka tiež roku 2018 v britskom meste Salisbury boli nervovo-paralytickou látkou novičok otrávený bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcéra Julia, bol to tedy riadny poprask. Čo je dôležité, boli otrávení tak, že útok, ktorý sa prežiť nedá, oni prežili. Skripala v roku 2006 v Rusku odsudili za špionáž pre Britániu, udelili mu trest 13 rokov väzenia v roku 2010 ho však prepustili v rámci americko-ruskej výmeny špionov. No a to, že prežili, je iba dôkaz, akí sú teda tí zeme ruskí, traviči, veľkí babráci, keď e, aj tým, čím sa v podstate bežne e, usmrtí každý, tak tu sa to jednoducho nepodarilo. No, ale tiež by sme mali podobné prípady aj v iných udalostiach ukryté, že to jednoducho tí ľudia zvládli, prečkali. Bola by to neskutočná vec, ale bola by. No a neskutočná je aj pesnička, ktorá na nás čaká. Dátum zrealizovania, ten oficiálny, hovorí o 17. marcovom dni roku 1979. Interpretom sa stal pán, ktorý sa narodil 6. marca v roku 1951, Jirka Schellinger, tak si ho poďme aspoň v jednej pesničke a práve v tej neskutočnej teraz pripomenúť. čas obie a tím spíš, nech se citem vést. Neskutečná jen pojď blíž, neskutečná jen pojď dál, snad se chvíli postojíš, dávno jsem tě zval. skutočná tvorba zo strany Jirku Schellingera, v tomto prípade ale hlavne Jirka Stárek a František Ringo Čech, podpísaní ako autory a skupina Františka Ringo Čecha s prívodným telesom nezabudnutelnej postavy a keď sa ozve tento hlas z nahrávky, tak stále ľahko identifikovateľný, aspoň pre našu generáciu, tým mladší už môže byť, že sa týmto smerom až tak neobzerajú. Rodák z Bousova v okrese Chrudim Vyrastal v rodine učiteľa hudby, vzormi Ray Charles, Otis Redding. Prvá kapela už na základnej škole hral na gitárku v nej. No a potom ďalšie úsp- účinkovanie, to je spojené s pražskými kaviarenskými formáciami. Tam ho objavil Karel Šíp, ponúkol miesto v skupine Faraon No a prišiel hit, hitov Holubý dům, pesnička, z ktorej už potom neskôr bol aj trošku nešťastný, lebo inou skladbou úspech tejto piesne už nedokázal prekonať. Ten faraón bol takou českou napodobeninou anglickej skupiny Mango Jerry. V 74. sa však cesty rozišli, prešiel k Františkovi Čechovi a s ním potom už ponúkal aj profilové LP platne, aj keď boli tam ešte návraty aj k tej tvorbe Karla Šípa priebežne, ale hlavným textárom už práve líder z prievodnej formácie až do toho 81. roku, keď sa to 13. apríla skokom z mosta v Bratislave teda uzavrelo a domáca hudobná scéna prišla naozaj o výnimočný spevácky talent. Zrejme to tak muselo byť a tento interpret nám mohol spievať iba do tej svojej 30 aby sme mali na čo spomínať. Zanechal tu krásne veci, takže sa k ním ešte budeme vrácať, ale teraz trošku iný, rokový interpret bude mať priestor, pretože včerajší termín, ten 3. marcový deň, je novým v prípade Borisa Letricha, lídra, dá sa povedať, že skupiny Aja, žilinskej formácie, ktorá bola istý čas spájana aj s tým Dolným Kubinom, lebo muzikanti boli aj z tej strany, aj z tej strany. V každom prípade v tom 92. sa tento príbeh začal písať a v oktobri 94 vydali aj svoj prvý album pesničky typu Svet krásnych žien, Babika Kavové a Malý princ predovšetkým, ktorý už potom mal možnosť eh, spoznať aj svoju novšiu podobu, taká hudobná plastika ho postihla, ale vydarená pesnička určite jedna z tých, ktoré v rámci domácej pesničkovej tvorby patria medzi neprepočutelné, a týmto spôsobom určite je ideálne vstúpiť do hudobnej histórie. Tých pesničiek samozrejme pribúdalo potom aj na ďalších projektoch. My sa pristavíme skôr pri takých novších pesničkách e, v jeho tvorbe, v jeho spevníku. Pondelok slúbil, že prespí O tom by mohla byť práve skladba, ktorá nás do tohto bloku uvedie. rámci prvej príjemnej záležitosti zo strany čerstvého jubilanta Borisa Letricha, tá 60 nenápadnejšia ako 50 ktorú si svojho času mal možnosť tiež pripomenúť, samozrejme. Ten prvý album už spomenutý bol, dvojka z júna 2000, 1997, eh, to bolo Je, je, je, v máji 99 potom došlo k personálnym zmenám, prišiel ako bas-gitarista Vlado Kubala, ako bubeník eh, Radopažej, no a tretí album e, ten bol ponúknutý v máji 2000, o 3 roky neskôr štvorka, ja 410, Lietaj, dýchaj, buď, Modré z neba, môže byť, že tiež niektorí zachytili. Štvorka v názve značila štvrtý album a desiatka bolo to, že už teda bolo tomu 10 rokov od vydania prvého singla. V októbri 2007 vydali aj piaty štúdiový album s názvom Ale je nám dobre Kiež by to všetci mohli o tom o sebe rozprávať. V decembri 2011 to už bolo taký návrat za tým, čo sa vydarilo za tých 20 rokov a ja 20 rokov zajatí. Pekne pracovali práve s tým názvom kapely. Ehm, prišiel teda pri príležitosti toho 20. výročia účinkovania kapely, no a v septembri 2015 to bol 7. album s názvom 7. ja, opäť aj ja na konci na albumoch Obyčajné slova a Ostrov speváka Tomáša Bezdedu si tiež kapela zahrala, autorsky sa na tých pesničkách podielal hlavne teda jubilant Boris Letrich. Stali sa aj skokanom roka v Slávikovi v 2006 a súťažili aj v Eurovízii, tej slovenskej verzii. Skončili štvrtý s pesničkou Do neba volám. No a veľkým koncertom na Mariánskom námestí v Žiline v septembri 2017 oslávili štvrtstoročnicu účinkovania na hudobnej scéne a v auguste 2018 zverejnili tiež filmový dokument práve pri príležitosti tohto e, jubilea 25. Pesnička S tebou žiť e, alebo S tebou život má chuť to by mohla byť ďalšia celkom príjemná ochutnávka z tvorby aj Borisa Letricha, aj skupiny Aja. k tomu 20. výročiu kapely, tak zaujímavým bol aj projekt, kde tie najvýznamnejšie pesničky zo spevníka sa objavili aj v interpretácii iných hostí tohto produktu Zuzana Smatanová, Vašo Patejdl, Peťo Cmorík, Janko Kuric, Miko Hladky z Gladiátoru, Tomáš Bezdeda, Michaela Pap, Jaro Gažo z Arzenu, Plus teda bolo to doplnené aj o spoločné dueto Borisa Letricha s Kulim z Desmodu Verím na teba, naozaj vydarená nahrávka, ktorá sa zaradila medzi trvalky všeobecne, ale z času na čas sa aj k vlastnej tvorbe vracali, aby niektoré pesničky trošku prepracovali, napríklad tá následujúca, tá bude tak znieť teraz trošku viac akusticky v roku 2020 bola oprášená skladba Lietaj, dýchaj, buď. hodinku, polovička aktuálnej petrolejky to má za sebou. Keďže sme pri pesničke Lietaj, dýchaj, buď, spája sa to aj s rokom 2019, keď pražská agentúra Ivana Rösslera vyhlásila súťaž kapiel o tzv. prebojovanie sa na Československý bytový festival, ktorý sa mal konať v marci 2020 v Lucerne za účasti legend českej a slovenskej hudobnej scény, tak eh, Aja sa tiež prihlásila, zaslali dve pesničky súťažné, práve Lietaj, dýchaj, buď a skladbu o tebe a na ich základe boli potom porotou vybratí do užšieho výberu. Do finále, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v Sonocentre v Brne, ich potom posunuli fanúšikovia prostredníctvom SMS-iek a potom, kde ich po odohratí súťažného bloku 9 člena porota označila za celkového víťaza tejto súťaže, takže Aja mala možnosť si teda zahrať aj v tej Lucerne, ale boli tam samozrejme aj potom tie covidové záležitosti. Toto zauradovalo hlavne v roku nasledujúcom. Začiatkom roka 2020 sa začalo pracovať na ďalšom albume, ale v marci teda prišlo práve to, čo postihlo mnohých a Pandémia úplne zrušila aj činnosť tejto formácie počas celého roka, až teda na jednu lastovičku, keď v decembri 2020 eh, dostali ponuku od mesta Žilina zahrať a audiovizuálne zaznamenať tak približne 40-minútový akustický koncert v Mestskom divadle v rámci Vianočného hudobného adventu a vzniklo teda dielko, ktoré je možné nájsť aj niekde na tých sociálnych sieťach, respektíve niekde na YouTube by to mohlo byť. No a môže byť, že aj to bol dôvod, prečo vznikla práve táto akustická verzia pesničky Lietaj, dýchaj, buď. No, už sa k tej minulosti až tak zase vracať nemusíme. Niektoré veci nezmeníme, ani keby sme na to veľmi tlačili. Tí, ktorí by si zaslúžili dostať minimálne pozadku, budú utekať ešte pekne dlho lebo, lebo, lebo, vyhovorky všelijakého druhu za vami vedia prísť hneď aj s kuklami na hlave, za inými opatrne, lebo, lebo, lebo. Len to prosím nerieš. To je už názov pesničky, to nie je niečo, čo by som k tomu chcel sám dodať, ale stále skupina Aja a Boris Letrich v hlavnej úlohe. Go on. informácie z toho ostatného obdobia, keď sa to všetko už začalo vracať do niekedy možno aj nie príliš ideálneho normálu, svitalo na lepšie časy aj v prípade skupiny Aja, takže sa do, podarilo čiastočne oživiť činnosť e, kapely a opäť došlo na koncertovanie, ktoré samozrejme pomohlo všetkým, aj fanúšikom, aj interpretom, autorom. Spomínalo sa samozrejme na pesničky, ktoré boli ponúknuté na tých predchádzajúcich nosičoch, tak si ešte oprášime a to sa asi aj očakáva, že by tu dnes malo zaznieť, keďže je to o životnom jubileu, tak aj to najvydarenejšie, všeobecne prijaté poslucháčmi, ale verzia bude trošku čerstvejšia z roku 2007. Ten malý princ by tu dnes asi chýbať tiež nemal. wow, wow, wow, Boris Letrich pre dnešok. Ešte sa obzrieme aj iným smerom, aj do obdobia, keď mal tých 6 rokov, čiže čakal ho nástup do základnej školy. Udalosti roku 1970 boli aj o poslednom vystúpení skupiny Beatles. Číňania vypustili prvý kozmický satelit. Sovietská orbitálna stanica Venera pristála na Venuši. Opúšťali nás Janis Joplin, Jimi Hendrix, to je ten klub 27. No a e, Elvis začal verejne vystupovať. U nás sa uskutočnil zakladajúci zjazd Socialistického zväzu mládeže. V nikdajšom Československu koncom januára na zasadnutí ústredného výboru komunistickej strany v Prahe pokračovali kádrové zmeny vo vedení nielen tejto strany, ale aj všeobecne v štáte. Nezostalo len pri tom. Čo sa týka najvyšších e, miest, v základných organizáciách vznikali preverovacie komisie, zložené z príslušníkov tzv. zdravého jadra a tie potom vylúčili z organizácie každého, kto otvorene vystupoval proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Opakujeme si podobne. Niektoré udalosti len Teraz tí vojaci prichádzajú zase z inej strany. Tie čistky vtedy postihli viac ako 140 tisíc členov komunistickej strany. Napriek tomu aj v nasledujúcich rokoch vo voľbách získali súdruhovia zase tých 99%. Takže to 1% sa síce zvýšilo, <laughs> ale stále to bolo len 1% novorodencami v roku 1970 aj také neskoršie stálice hudobného sveta v našich zemepisných šírkach ako Michal e, Malátny, pôvodne novotný, spevák skupiny Čínasky alebo Ilona Čáková. Zo slovenskej strany to môže byť napríklad Juraj Kuchárek, meno možno málo komu niečo povie, ale ako bubeník skupiny Elán sa mal možnosť na začiatku tých 90 rokov celkom zviditeľne, napokon pesničky z albumu Netvor z Čiernej hviezdy Q7A typu Sestrička s Kramárov, Bosorka to sú už dostatočne známe tituly tam si zabúchal aj si kočka a kočka hodiny angličtiny, takže ono by sme toho našli viac. No a čo sa týka pesničky, ktorá nás do tohto obdobia uvedie, keď ešte tieto tri postavy boli len v Kočiariku, tak si zároveň pripomenieme teda aj holandskú rokovú kapelu pochádzajúcu z Hágu, Shocking Blue, ktoré počiatky s začiatkou tej činnosti siahajú tak do toho 67. roku. Ten nasledujúci titul ponúkli vo februári 1970, o 4 roky neskôr už kapela v podstate neexistovala. No a u nás vznikla na Slovensku. Celkom zaujímavá verzia. O text sa postaral Milan Lasica a do svojho spevníka si ju zaradila skupinou e, Ľuba Beláka, vtedy to bolo Sexteto Ľuba Beláka. Zaradila si to pod názvom Hej chlapče Eva Kostolániová. Hej chlapče Eva Kostolániová. 27 28 rokov v tomto čase Eva Kostolániová. Mnohí to nemohli v niekdejšom Československu vydržať, tak e, sa pokúšali prekročiť hranice rôznymi spôsobmi. Boli únosy lietadiel, ako 8. júna 1970, keď skupina 8 mladých ľudí aj s dieťaťom prinútila krátko po štarte e, s hrozbou zastrelenia podpálenia výbušniny posádku dopravného lietadla československých aerolínií na linke z Karlových varov do Prahy zmeniť trasu letu do Spolkovej republiky Nemecko. Lietadlo aj pristálo potom v Norimbergu o pol dvanástej predpoludním. Našťastie tam nikto o život neprišiel, ale boli aj smutnejšie udalosti tohto typu svojho času. Vo Vysokých Tatrách sa konali majstrovstvá sveta v lyžovaní. Pre túto príležitosť boli významne zmodernizované aj športoviska, zázemie a infraštruktúra. Niekedy sa zdá, že sa odvtedy už pracovalo len na iných veciach e, začal vysielať druhý program Československej televízie. Súčasne bola odovzdaná aj prvá časť novo vybudovaného komplexu na Kavčích horách ten socialistický zväz mládeže, že bol ustanovený v novembri toho roku, už čiastočne spomenutý bol. Združoval všetky mládežnícke organizácie v Československu. No a v decembri sa začalo počítanie ovečiek, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ku dňu sčítania žilo vtedy v niekdejšom Československu 14 miliónov 344 987 obyvateľov, z toho teda 9 miliónov 807 697 na českej strane rieky Morava, 4 milióny 537 290 obyvateľov na Slovensku. Potom bol vydaný aj dokument, nie o tomto sčítaní, ale poučenie z krízového vývoja v strane a v spoločnosti po 13. zjazde, ktorý znamenal teda oficiálny prechod k normalizácii. Samozrejme, nie každý sa s tým dokázal stotožniť, ale keď nabral odvahu, tak musel počítať aj s tým, že bude diskvalifikovaný po určitej stránke, ale zase na druhej strane súdruhovia vás upratali aspoň do kotolne. V tom možno aj v lepšom prípade dnes vás pošlu na ulicu a už im nejde vôbec o nič. Freddie Mercury začal byť aktívny, bol spoluzakladateľom skupiny Queen a Thor Heyerdahl dokázal, že plavba medzi Severnou Afrikou a Karibikom je možná s použitím starovekých metód. Doplával na svojom člne z papirusu z Maroka do Barbadosu takže to by mohla byť tiež udalosť, ktorá v tomto období zaznamenala celkom e, slušný ohlas. Pokiaľ ide o pesničku, ktorú v origináli ponúkla legenda menom Wanda Jackson, ročník 1937, tak e, v rámci československej hudobnej scény sa s tým pohrala o dva roky mladšia Nadia Urbánková a v podstate e, sa to hodí aj do tohto obdobia v súvislosti s tou normalizáciou. Textárom Jiří Grossman a skladba dostala názov Povídám buď sticha. No, keď sme na tom začiatku 70 rokov, opäť si dovolím zacitovať z knižky Juraja Šeba Najlepšie z môjho života, venoval sa aj úvodu 70 rokov. Január 1970, posledné protiokupantské nápisy miznú z fasáda múrov, premaľované bielou farbou, pracujú na tom najmä rôzne mládežnícke skupiny, sú to tí istí mladí ľudia, ktorí ich nedávno na tie múry písali. Žiť sa musí, odborne sa to volá normalizácia. Existujú rôzne ácie, okrem emancipácie máme aj federácie. Dokonca sa uskutočnili aj federálne majstrovstvá Československa v hlbokej orbe. Naši hrdí družstevníci dokázali svoju zručnosť a jasne dokázali celému svetu situáciu eh, u nás. Nastala konsolidácia Začiatkom 70. rokov skončilo aj Korzo v takej podobe, v akej existovalo počas 60. rokov. Pomaly sa vyľudňovalo, zmizli postavičky, ktoré k nemu nerozlučne patrili. Otcovia mesta napríklad strany a vlády znížili obrubník okolo Ganymedovej fontány pred Slovenským národným divadlom, na ktorom s obľubou ľudia sedávali. Nebolo teda už kde sedieť. Véčko tiež pomaly dohasínalo do Bratislavy a jej nových sídlisk sa stiahovali tisícky nových obyvateľov z iných miest, aj z vidieka. Naše hlavné mesto sa rozširovalo aj pridružením susedných obcí Devinská, Nová Ves, Podunajské biskupice, Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Noví obyvatelia zatlačali pôvodných do menšinovej pozície a odrážalo sa to aj v dianí v meste. Petržalka pôvodne dedina, ktorá zásobovala Bratislavu ovocím a zeleninou, sa začala meniť na betónovú džungľu. Domčeky nahradila Montonová, respektíve Montovaná panelová výstavba, ktorá mala za úlohu poskytnúť bývanie za lacné peniaze. Tu by som si dovolil teda tento citát už ukončiť. Ešte sa dá obzerať rôznymi smermi, aj za Slávikom, ktorého 9. ročník sa spája s rokom 1900 70, potom to 19. februára v roku nasledujúcom slávnostne v sále Karlovarského Grand Hotelu Moskva Pub uzavreli, čo sa týka ďalšieho ročníka, ankety čitateľov Mladého svieta, Mladej fronty a Smeny. Do sčítania vstupovali tentoraz spoločné hlasy spevákov a speváčok do jednej kategórie No a najviac tých hlasov dostal Karel Gott, 7086. Presvedčivo zvíťazil pred Valdemarom Matuškom, ten mal 1396 hlasov, no a bronzovým sa stal čoskoro jubilujúci Petr Spálený, mal 944, Vašek Neckář 496 a o 5. miesto sa podelili Eva Pilarová a Pavel Novák, ktorí mali 466 hlasov. Takto vypadala aj malá správička, ktorá sa objavila v takom e, májovom vydaní hudobného mesačníka Melodie z roku 1971. Takže to bolo už len skromné, ale on sa to potom zase v ročníku nasledujúcom už rozšírilo. Pokiaľ ide o pesničku, ktorá nám to tu dnes uzavrie, tak bude to jeden z najjakavejších klenotov všeobecne, nielen za rok 1970, titul, na ktorom si spoločne, čo sa týka autorskej činnosti, mali možnosť popracovať Petr Janda a Zdeněk Rytíř. Oni toho v tom čase aj celkom dosť popísali. Už sa to objavilo napríklad aj na albume Jedeme, jedeme, jedeme. jedeme ktorý bol pre tú základnú zostavu, ak ju tak budeme evidovať takým tým posledným. A single s pesničkami Dynamit otázky, tak toto tiež zaznamenalo veľký ohlas tak by mohli tie otázky dnes tiež ešte zaznieť ako tretia spomienka na rok 1970. jde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je ve pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, v zimě strom nekvete vlé, jest člověčí. Proč je zlato drahý kov? A proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej vás. pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím řeky proud, hučí dál, přilá krev vás. 70 otázky. Ono sa to otvorilo tým trojminútovým rock'n'rollom s názvom Dynamit, ktorý bol súčasťou toho istého singlika a začal sa tak v 8. rok existencie skupiny Olympic. Pribudli aj strejček Jonathan Bonsoir Mademoiselle Paris pre bratislavskú líru, tiež pesnička Brouk, ktorá sa ale na festivale napokon neobjavila, keďže porotajú do tejto súťaže neodporúčila neskôr. No a pokiaľ ide o Lucernu, koncert s poradovým číslom 1500 v tom čase už uskutočnený. Točilo sa tretie no, profilové dielo tejto formácie 14. decembra sa ale už v štúdiu zišli v tom svojom zložení naposledy Petr Janda, Mirek Berka, Pavel Chrastina, Jeník Pacák a Ladislav Klein. Táto petica vtedy už v podstate uzatvárala svoju spoluprácu, aj keď sa potom neskôr ešte niekedy v 90. rokoch na pódiu mali možnosť spolu objaviť, ale už len príležitostne si zahrať, tak e, pre 70. roky to bola definitíva, potom už prišiel Petr Hejduk, Milan Broum a ďalší muzikanti, takže sa to chvíľočku Jirka Korn. Menilo sa to, než sa to ustálilo, potom e, na tú štvoricu Janda Broum, Berka Hejduk a v polovičke 80 rokov zase došlo k ďalším zmenám, ale o tom možno niekedy v budúcnosti. Z tých udalostí, ktoré možno tak netradične vyčnievajú z kalendára, než sa posunieme ďalej a v tej záverečnej polhodinke budeme počúvať zase iného oslávenca, tak e, ešte možno spomenúť udalosť z Bratislavy, na súsošie pred Blumentalským kostolom v Bratislave sa vyšplhala istá slečna z uhorské, uherského hradišťa. Vyzliekla si tričko, odhodila aj poslednú zábranu. Pod súsoším sa samozrejme zastavovali zvedavci, určite nielen dá, páni, ale aj dámy, pribrzďovali autá, nákladáky, šoféry hľadeli na v tom čase celkom odvážnu slečnu. napokon museli prísť hasiči s rebríkom, aby mohla zísť dolu, lebo zejme by to malo potom trošku inú dohru. Takže to bol rok 1970 trošku v skratke. Teraz už putujeme do krajiny Antilop, kam nás ako najdôležitejšia postava tých e, záverečných minút bude ťahať Roman Horky, už od včerajška teda čerstvý 60 ten dopsal kronikář, samotan v městě šamanů, do ulic padá déšť a ženy v botách z klokanů v hotelu Budapešť. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, a řeknu jeď do země a a sto tisíc mobilů. Vyzvání světu na poplach, na uších Emilů. Podivná doba uhání za okny limuzín. A jako na drátech a v raně tady trčet nemusím. Stejně prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, a řeknu jeď Niekto zastaví, a řekne jen, do země antilop. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrej stop. Niekto zastaví, a řeknu jeď, do země antilop. Aj my sme na chvíľočku do krajiny antilop zablúdili. Rok 1998 sa vtedy písal čiže to mal nejakých 34 rokov, brnenský rodák Roman Romiš Horký, gitarista, spevák, skladateľ, ktorý sa zviditeľnil asi najviac ako frontman takej folk rockovej formácie, no i to ťahajú aj do folku, iný medzi Trampou, Camelot, založený v roku 1982. On už v 70. rokoch hrával s kapelami typu Karabina, Vanailona s ďalšími v muzike, ale nie je štýlovo obmedzený. Takým najtypickejším žánrom by mohol byť ten folk rock. Zložil už viac ako 300 pesničiek, stal sa aj čestným občanom mesta Brno, svojho rodiska a držiteľom mnohých hudobných ocenení. Už viac ako 20 albumov na svete, najčerstvejším v minulom roku bol ponúknutý Spasiteľ, ale už sa venoval aj novšiemu Ehm, takému folkovo znejúcemu produktu. Aj k tomu by sme sa mohli ešte dnes e, prepracovať, aby tu zazneli aj také tie čerstvejšie tituly. Nebudeme sa obzerať iba do veľmi vzdialenej minulosti, pretože je po čom siahať momentálne teda, ak by bolo dôležité si pripomenúť aj niečo nové, tak to sú tie zaprášené diamanty, ktoré spolu s kapelou Kamelot a Zilonou Čákovou a ďalšími hostiami aj s Pavlínou Jíšovou napríklad mal možnosť ponúknuť e, v roku predchádzajúcom ale ešte než sa k tomu dostaneme poďme aj za ďalším celkom zaujímavým projektom a tým sa stal zase album s názvom Vietrné miesto, ten bol ponúknutý o rok neskôr ako Zemne Antilop, čiže v 99. roku. šedej mrak, můj džíp je živej tvor. Spěchá jako severák do džunglí třetí hor. Jede až tam, kde najde klid, jen bystro zrakej rys. Zatímco ty lásko spíš, já hledám klidnej mis. Větr ví, město vstává, jsem tu sám. jak pali Kostela máva, ale pozerám, že dnes sme sa ešte nevenovali ani iným oslávencom a z toho hudobného kalendára nám e, vyčnieva aj postavička, ku ktorej Roman svojim prejavom nemá vôbec e, ďaleko. Chris Ria, rodák z Middlesbrough, ročník 1951, ktorý začínal ešte v 73., keď nahradil v jednej z kapiel speváka Davida Coverdalea, ktorý prešiel potom do skupiny Deep Purple a v 77. Chryzria prešiel na solovú dráhu a veľmi úspešný samozrejme, celosvetovo dostatočne známy hudobník. A dovolím si tvrdiť, že teda Roman Horký prejavom a niektorými solami nemá k nemu ďaleko. O rok e, neskôr narodený Umberto Toci, ročník 1952, rodák z Turína, je zase talianským spevákom a skladateľom. Ten mal 16, keď vo svojom rodisku začal účinkovať s jednou z tamojších kapiel ako autor sa uplatnil hlavne na začiatku 70 rokov. Pesničky, ktoré ponúkol Tiamo, Tu, Gloria, Stella Staj, tie sú známe aj u nás. Predsa len Tiamo poznáme od Pavla Nováka pod názvom Ty lásko, Tu. To je zase pesnička aj Si, podaní Petra Reska, Divka Gloria, Víťazslava Vávru, tá sa tiež stala celkom známou, no a Tretí galaxie Michala Davida. To by mohlo uzatvárať túto, toto kvarteto výrazných pesničiek z druhej polovičky 70 rokov. Emilio Estefan, 71. výročie narodenia skladateľa rodáka z Havany z Kuby ktorý sa e, zviditeľnil samozrejme aj tým, že sa stal manželom speváčky Glorie Estefan a v 73. zakladal v Miami na Floride skupinu Miami Sound Machine, aby aj po tejto stránke sa mal možnosť realizovať, ale potom zásoboval svoju manželku pesničkami a na jeho konte je 19 cien Grammy. Z tých ešte skôr narodených Shakin Stevens, ročník 1948, rodák z Cardiffu, z Walesu, spevák a skladateľ, ktorý začínal s revivalovou formáciou niekde na počiatkoch od 77. Je to solová cesta a množstvo pesničiek, ktoré sa stali dostatočne známymi u nás, napríklad Evžen Lovec žen v podaní kapely Plavci E, Miriam Makeba, rodáčka z Johannesburgu, z Juhoafrickej republiky, africká speváčka známa aj pod menom Mama Afrika. Tá bola ročníkom 1932. Svoju spevácku kariéru začínala vo vokálnej skupine Manhattan Brothers, potom založila vlastnú skupinu a spievali také tradičné pesničky Južnej Afriky, asi nie príliš sledované u nás, ale predsa len v 66. dostala cenu Grammy za najlepšiu folkovú nahrávku. Známou sa stala v 67. vďaka hitu Pata Pata. No a tú spevácku dráhu je možné si nájsť na viac ako 30 vydaných albumoch a kompiláciách. Zomrela 10. novembra 2008 ako 76 ročná po vystúpení v Taliansku No a z tých úplne vzdialených ročníkov legendou sa stal aj Antonio Vivaldi, narodený v Benátkach v roku 1678, talianský huslista, barokový skladateľ, bol hudobným talentom už ako dieťa, príležitostne hrával v orchestri, vyštudoval teológiu ako kňaz, ale pôsobil iba krátke obdobie. Benátčania ho vďaka jeho červeným vlasom poznali aj pod menom Prete Rosso, Červený kňaz a z jeho rozsiahleho diela asi najznámejšie sú húsľové koncerty s názvom 4 ročné obdobia. Zomrel ako 63 ročný vo Viedni 28. júla 1741. Zvyšných oslávencov po pesničke Pamäť slonu, to je ďalší titul, ďalšia titulná pesnička albumu skupiny Kameloda Romana Horkého, tentoraz z roku 2001. a rizí dne, kdy trháš mátu na tráť, která mi vrátí za obzor do polí, když dny se krátí, tam najdu skrýš a dopis v kůži, kam vodí dášť, na smatí muže u božích mok, kde vítr zpívá, chodívá chůzí dam, tma zimom živá. Odpust mi všechno trápení, odpust mi zradu velikou. Raději bych hořel v plameni, než ztratil lásku tvou. Má paměť slonů zas a zas, houštinou prodírá se zpět, když kolem rychlík mám na čas změnil svět. cestou, kde hrá větrný disko v té pěně dnů ozvinou houká starý vlak, co se chyt v sítích pavouka odpust mi všechno trápení odpust mi zradu velikou raději bych hořel v plameni než ztratil lásku tvou paměť slonů zas a zas. Houštinou prodírá se zpět čas z toho veľa pomenil a mnohým pomotalo hlavu, všeličo možné. Bude o tom aj vypovedať ďalšia z pesničiek, opäť jedna z titulných, ale predtým v rýchlom slede mená z dnešného kalendára, také výraznejšie. Ferdinand Martinengo sa narodil v Záhrebe, bol priekopníkom telesnej výchovy a hasičstva na Slovensku, je považovaný za zakladateľa slovenského organizovaného športu aj v Bratislave zomrel. Inak bol ročníkom 1821. 200. výročie sa spája s narodením práve tu v Banskej Bystrici s menom publicistu, dramatika, humoristického spisovateľa, lekára, mineralóga a geológa menom Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský. Stal sa autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. Blanka Bohdanová, rodáčka z mesta Plzeň, herečka, maliarka, divadelná pedagogička, členka činohry Národného divadla v Prahe, nositeľka ceny Tálie, držiteľka ceny Františka Filipovského za dubbing. Jej meno, keď už teda sme pri tom dubbingu, sa spája aj s Marilyn Monroe, niekto to rád horké, pokiaľ ste videli, práve s českým dubbingom, tak Blanka Bohdanová mala možnosť teda prepožičať hlad z tejto veľkej legende. Už nie je medzi nami od oktobra 2021 Jimmy Clark, škótsky automobilový pretekár, pilot Formuly 1, narodil sa v roku 1936, stal sa dvojnásobným majstrom sveta. V 63. a 65. bol aj víťazom 500 míľovky v Indianapolis a bol najlepším jazdcom svojej generácie. Nielen diváci, ale aj odborná verejnosť eh, ho radí po boku Ayrtona Senu a Michaela Schumachera medzi najväčších velikánov F1 Počas svojej pomerne krátkej, ale úspešnej kariéry vytvoril celý rad rekordov, z ktorých niektoré dodnes neboli prekonané. Legendou sa stal aj Ladislav Kuna, zatiaľ čo Jimmy Clark zomrel teda 7. apríla 68, to mal teda len tých 32 rokov. Ladislav Kuna bol ročníkom 1947, rodák z Hlohovca, slovenský futbalista, prezident FC Spartak Trnava, elegantný hráč s vynikajúcou technikou, nazývali ho mozgom zlatého celku Trnavského Spartaka, hral tam 16 rokov, potom ešte aj v Rakúsku, tej Československej lige odohral 424 stretnutí, nastrieľal 86 gólov. No a za Trnavu hral aj v 69. v semifinále Európskeho pohára majstrov proti Ajaxu Amsterdam a v odvetnom zápase v Trnave strelil obidva góly. Za Československo nastúpil 47 krát a 9 krát rozvlnil sieť. Tiež bol účastníkom majstrovstiev sveta v Mexiku v roku 1900 70 a najlepším československým futbalistom v 69. roku. Pracoval ako tréner potom neskôr v Dunajskej strede v Podbrezovej a bol aj tým predsedom predstavenstva čiže prezidentom Spartaka Trnava zomrel vo februári, 1. februára 2000 12. Karel Loprajs, narodený v roku 1949, to bol zase český automobilový pretekár na nákladných automobiloch Tatra a Stal sa samozrejme legendárnym vďaka rally Paríž-Dakar. V 2017 prevzal z rúk českého prezidenta Miloša Zemana aj čestné štátne vyznamenanie medailu za zásluhy. Zomrel deň pred Silvestrom v roku 2021. Kenny Dalglish, škótsky futbalista a tréner, ten je ročníkom 1951, škótsky futbalista, známy pre úspechy s Celticom Glasgow, neskôr aj z FC Liverpool, hrávajúci na pozícii útočníka v drese reprezentácie 30 gólov v 102 stretnutiach, čím by mal držať strelecký rekord. Dvakrát získal ocenenie futbalista roka v 79. a 83. Dušan Jariabek, tam je to dnes o 71. výročí narodenia, pedagóga, speváka, aj poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Eva Vejmielková, tá je ročníkom 1969, legendárna Zuzana z Fontány, režiséra Dušana Rapoša, ktorý to napokon dotiahol s ňou až pred oltár. Takže aj tu si môžeme pripomenúť. No a čerstvým 50 je bývalý tenista, bratislavský rodák eh, a aj tréner Karol Kučera, ktorý svoju kariéru profesionálneho hráča začal v 92. Reprezentoval aj v Davisovom pohári. No a jeho najlepšie umiestnenie v rebríčku ATP bolo 6. miesto v septembri 98. Takže takto rýchlo sme si preleteli ten kalendár narodení nových oslávencov, ešte tam máme zo pár mien odchádzajúcich, ale teraz už avizovaný zvláštní sviet. Je sobota a vítr meze očistil, tam, kde včera byl ještě sníh. Mám chuť znovu zavolat, jak před lety, znáš ty úlety, žiju z nich. Řekni doma, jak ti schází chvění vraních per. Já koupím pro dva lístek na sever. Tam ukážu ti oblohu, jak maluje, jak se vstaluje, ještě pláč. Jsou tolik, tolik hezký věci ve světě, kde tě nesvede počítač. Znám cesty, co jdou nikam, i ty, co někam jdou a nekončí jen nocí nad hlavou. Znám oheň vlny mraky a dým, znám hvězdy rozsuj let, to v marketu si nenakoupím, to neprodá mi zvláštní svět. Nic proti technice a všemu pokroku a rady proroků odmítám. Ale objevil se hacker mýho života, teď je sobota, tak jdu tam. Po klávesnici z hlíny a server léta, kde hraje jazz, labutí trumpeta. Znám oheň vlny mraky a večer hvězdy rozsuje let. To v marketu si nenakoupím, to neprodá mi zvláštní svět. nasledujúcej pesničke bude ešte zvláštnejší, tej predposlednej, ktorá nám tu dnes zo strany jubilanta Romana Horkého zaznie. Dnes sa prepracujeme cez e, mená tých, ktorí nás v tento deň, čiže 4. marca, opúšťali. Jean-François Champollion, francúzsky archeológ, egyptológ, ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy, Zomrel v roku 1832, o 20 rokov neskôr aj ruský spisovateľ, dramatik ukrajinského pôvodu Nikolaj Vasilievič Gogol, autor súboru tragikomických príbehov, Petrohradské poviedky, potom tam bol román Mŕtve duše, alebo divadelné hry Ženba, respektíve Hráči. Nestor Almendros, to bol americký filmár španielského pôvodu, pri filmovaní použil koncepciu prírodného svetla – Zomrel v roku 1992. 21 rokov je už tomu, čo nás opustil aj slovenský diplomat, novinár, spisovateľ a príležitostný spevák Ivan Stanislav. Zaujímavé hlavne bolo obdobie, keď bol riaditeľom vydavateľstva Opus od roku 1971, keď Opus vznikol do 89. Potom bol aj veľvyslancom Slovenska v Chorvátskej republike. Zhruba pol roka mu to vydržalo. V 2017 zomrel srbský filmový režisér Lazar Stojanovič. Súdruhovia mu v 70. 70. rokoch minulého storočia robili vrázky na tvári, dostali ho do väzenia, ale zase on im to predtým e, dokázal tiež urobiť e, za absolventský film s názvom Plastikový Ježiš, kde kritizoval totalitné režimy. O rok neskôr zomrel v 2018 aj český divadelný a umelecký fotograf Jozef Kratochvíl, autor legendárnej fotografie zachytávajúcej dohodu o rozdelení Československa, keď ju v roku 1992 pod stromom v záhrade Brnenskej vily Tugendát e, dohovárali vtedajší premiér z českej strany Václav Klaus a Vladimír Mečiar samozrejme z tej slovenskej strany. Eh, Kate Flint, to bol britský spevák, Kate Charles Flint, eh, ktorý bol členom elektronickej hudobnej skupiny Prodigy, pôsobil ako tanečník ešte v začiatkoch, až kým sa nerozhodol pre úplnú zmenu imidžu, dlhé vlasy si dal skrátiť a začal nosiť taký jedinečný účes v tvare dvoch pankáčských kohútov, pričom stred jeho hlavy zostal vyholený už, už je to 5 rokov od jeho odchodu a v ten istý deň zomrel aj um, americký herec um, Luke Perry preslávil sa najmä úlohou Dylena v seriáli Beverly Hills 920. to by mohla byť e, snáď posledná dnes spomínaná postava no a za Romanom Horkým a teraz už aj za Ilonou Čákovou sa vrátime keď v roku 2020 vypustili do sveta single s názvom V dlouhém zatmnení, tak si samozrejme zlízli kritiku, pretože sa pozerali na covidovú situáciu tak, ako sa nepatrí. Někdo tahá naše provazy to jen stoletý stát. Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát. Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál. Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal. Sejmi z strach a pásku, než národ do promění. Než strčí smrti grafy lásku, zatmění. Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá. Každý je vězeň lockdown čáry zavírá. Dokáže vodu, pije víno teď. Jedáš se v roušce, ukrývá. Na konci tunelu je nová zeď. V zemi, kde nikdo nespívá. spasitel, priniesol tiež celkom zaujímavé tituly, ale to už je rok 2022 a tiež minulosť, ktorá sa stráca v čase, pomaličke je ten 23. v poradí, ktorý bol o zatiaľ najčerstvejšom hudobnom produkte zo strany Romana Horkého a skupiny Kamelot. Zaprášené diamanty, je to aj o pesničkách, kde sa objavila tiež Ilona Čáková spoločne už toho dali dohromady celkom dosť. Je to taký veľmi príjemný, priateľský vzťah. Roman to radí do pozície sestersko-bratskej, taký súrodenecký. No a Zaprašené diamanty, to bude rozlúčková skladba s dnešnou Petrolejkou. Najbližšie sa zase povenujeme iným oslávencom, iným udalostiam. Pre dnešok je to všetko z Banskej Bystrice. I naďalej pekný už marcový čas želá Peter Kršiak. Chtěl bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady jednou byl. U tratě dráty kvíle, letuš, a všude létal byl. Duhové pruty nad obzorem, nebe jak modrý kalamář, měnilo barvy za táborem pro moje mladou tvář zaprášené diamanty písní otírá. U brány času mažu panty a vám ji otvírá. Tady je místo pro útěky z náplavy špíny velkoměst, co čisté duše pojí věky při mihotání hvězd. Vedou mě tiché melodie naivních veršů almanách, do hlubin čiré nostalgie s rukama na strunách. Zaprášené diamanty písní otírám u brány času mažu panty a brány otvíra. Zaprášené diamanty písni otírám. U brány času mažu panty a vám otvíram.